שיחה ב' דיאלוג 2 הקשב, listen. יוסי, שלום. שלום דני, מה שלומך? בסדר גמור. אתה לומד באוניברסיטה? לא, תודה לאל. מה אתה עושה בירושלים? אני פקיד בממשלה, ואתה? אני רופא בהדסה. לאן אתה הולך? אני הולך לעבודה. גם אני. שלום ולהתראות. שלום שלום. שיחה ב' הקשב וחזור. Listen and repeat. יוסי, שלום. שלום דני. מה שלומך? בסדר גמור. אתה לומד באוניברסיטה? לא, תודה לאל. מה אתה עושה בירושלים? אני פקיד בממשלה. ואתה? אני רופא בהדסה. לאן אתה הולך? אני הולך לעבודה. גם אני. שלום ולהתראות. שלום שלום. Page 45, Grammar. Look at the table of animate nouns. יחיד זכר סטודנט, תלמיד, פקיד, רופא. נקבה. סטודנטית, תלמידה, פקידה, רופאה. זכר רבים סטודנטים, תלמידים, פקידים, רופאים. נקבה, רבים. סטודנטיות, תלמידות, פקידות, רופאות. Now follow the table as it is read horizontally. סטודנט, סטודנטית, סטודנטים, סטודנטיות. תלמיד, תלמידה, תלמידים, תלמידות. פקיד, פקידה, פקידים. פקידות. רופא, רופאה, רופאים, רופאות. Turn to page 47. Table of pronouns. יחיד, listen, הקשב. אני, אתה, at who he rabim anachnu atem aten hem hen listen and repeat hakshev vachazor Amni. Ata את, הוא, היא, אנחנו, אתם, אתן, הם, הן. Turn to page 48. Repetition drill. Listen. הקשב. מורה. מר כהן רופא. תלמיד. מר כהן רופא. repeat. חזור. גברת כהן פקידה. מר כהן ומר כספי רופאים. דוקטור רינה שרון, רופאה רינה ורות סטודנטיות. דני ודוד תלמידים